pisine ndiyo ku ndabaramukije mwebwe mwese mwahise muhaje isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi ahagarariwe na Eric Uwimana mu buhinga bw'ivyuma akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amadosiye y'imanza zirenga amajana ane niyo yitezwe gusomwa mu mpera z'ukwezi kwa kigarama turimwo umukuru wa sentare ntayinyuzwa yabimenyesheje kuri uwa kabiri atanguza mu ntara ya gitega umwiherero w'abacamanza bo muri iyo sentare turabasomera murano ano makuru n'ibiri mu itegeko gutegekaniriza akazoza abakozi ba leta cyane cyane abahabwa ubwo burenganzira buca n'andi y'amagara y'abantu yo kuri uwa kabiri nayo iza kutuganirira ibijyanye n'indwara ifatira mu mitsi nsozabwenge bita isiteri mu rurimi rw'igifaransa akenshi ngo iva ku kababaro umuntu yagize muri kahise murabyumva mu idonido ngo niyo yitezwe ko azuba yasomwe mu mpera z'uku kwezi kwa kigarama byashikirijwe kuri uwa kabiri gitega n'umukuru wa sentare ntanyuzwa atanguza umwiherero uzomara ukwezi w'abacamanza wo muri iyo sentare mu ntumbero yo kugabanya ibirarane by'imanza Emmanuel Gateretse agasaba abacamanza bahora ari mirongo itatu ubu basigaye ari cumi na batanu gukora icyo gikorwa neza kuva uh, itegeko rishasha rigenga sentare ntanyuzwa rigiyeho muri bibi na cumi n'icyenda abacamanza baragabanije cyane ku rugero rw'icya kabiri eh, aho ibikorwa Eh, byari bisanzwe bikora nk'abantu bashika mirongo itatu bibandanye bikorwa n'abantu bashika cumi na batanu byatumye rero imanza ziba nyinshi cyane abacamanza nabo bakaba bake bituma rero imanza zimwe zimwe zidashobora gucika ku kiringo gitekajwe n'amategeko nk'imanza zishobora kumara umwiherero ikiringo eh, kirenga amezi abiri kubera yuko abacamanza basanze eh, bafite imanza nyinshi cyane twashimye rero yuko dutunganya umwiherero ngaha kugira ngo bwa mbere eh, turabe ingene eh, tugabanya eh, ibirarane by'imanza kw'icumi na kabiri abacamanza eh, bafise amadosiye yo kwiga arenga amajana ane tukifuza yuko eh, mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na kabiri izo manza zose zizoba zasomwe eh, kugira ngo umwaka utangure atabirarane amajwi tuyakesha mugenzi wacu Arthur Kavabushi akorera mu ntara ya Gitega itegeko ijana na mirongo icenda ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akazi ryo kwemezwa na leta rigashirwa no mu yandi mategeko y'igihugu agenga akazi ibyo ngo byofasha kugwanya amabafatiye ku gitsina akoregwa cyane cyane abakenyezi mu buzi celestin sabyimana rongoye urunani mpuzamasendika kosibu yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno wa kabiri mu ntumbero yo guhimbaza mu minsi it'andatu n'itandatu yo kurwanya amabi afatiye ku gitsina avuga kandi ko nahatabitigira ivyerekana uko imeze ubu ngo mabi ariho mu bisata bitandukanye vy'ubuzi bagasaba leta kwemeza iryo tegeko kugira haboneke amategeko akingira abakenyezi n'abigeme ari kuri mikro ya mugenzi wacu Jean Marie Mayonga Ishiramo mpuzamakungu ry'akazi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ryaremeje itegeko ijana na mirongo icyenda yerekeye bukwiye kurwanya uvuga ubugizi bwa nabi no guhotera abantu uhereye ku bakenyezi mu bisata by'akazi twebwe rero kuva iryo tegeko ryashyiramo impuzamakungu ry'akazi ryemerwa turakora kugira ngo naho twari dusanzwe dukora imbere yaho kugira ngo turwanye ayo mabi turafise umugwi twashizeho uwo mugwi rero uzoca mu buzi mu mashyirahamwe ubuzi bwa leta hanyuma ukaraba yuko ibyo guhotera tubandanya nano makuru ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine ubusaza no gukukuruka hataragera n’ibimwe bimwe mu by'itegeko rigejwe gutegekaniriza akadoza abakozi ba leta ryo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri gisunga bamwe mu bahabwa uburenganzira n'iryo tegeko n'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano nk'uko biri mu ngingo yaryo ya kabiri tubisomegwa na Vestine Butoyi hamwe n'abakozi ba leta basanzwe imishahara yabo iva mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka iryo tegeko rero rifatira ku busaza ubumuga cyangwa gukukuruka hataragera nk'uko biboneka mu ngingo yaryo ya gatatu ingingo ya kane y'iryo tegeko iratomora ko utekanirizwa kazoza ahabwa amafaranga mugenewe mu gihe akwije imyaka itegekanywa n'itegeko kandi akaba amaze kuziganirizwa n'imiburiburi mu kiringo cy’imyaka cumi 15 akaba yaranahagaritse gukora akazi karabwa n'iyo ngingo Ingingo y'icumi nayivuga ko amahera ahabwa abageze mu zabukuru berekewe n'ingingo ya kabiri y'iri tegeko nyene angana n'umushahara wa nyuma yahora ahembwa ugwije n'inshuro yaziganirijwe ingingo y'icumi na gatatu nayo ko impinduka mu bijyanye n'amahera ahabwa abatekanirizwa kazoza azotangwa n'amashyirahamwe abijejwe hamwe na leta hakazonashyirwaho ikigega kugira ngo uwo mugambi ubandanye ingingo y'icenda ivuga ko hari abashobora guhabwa uturusho n'iryo tegeko nk'uwubakanye n'uwategekanirijwe kazoza mu gihe uno yashengeye ariko ntasubire kubakana n'ubundi imfubyi zasizwe n'uwategekanirijwe kazoza zifise kugeza ku myaka cumi n'umunani ku myaka mirongo ibiri n'umwe mu gihe bakurikirana amashuri y'imyuga ku myaka mirongo ibiri n'itanu mu gihe abandanya ibyigwa nta kiringo mu gihe umwana adashobora gukora akazi na kamwe bitumwe n'ubumuga cyangwa indwara zidakira abandi ni ababyeyi b'amaraso b'uwatekanirijwe kazoza mu gihe atawe bubakanye cyangwa umwana yasize buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu isiteri ni indwara ifatira mu mitsi nsozabwenge muri kami ka muntu muganga Silver Sakubu yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe asigura ko biba byavuye ku kababaro yagize muri kahise bikagaruka byigaragaza ku mubiri uwo muntu usanga avuga ko bidakunda ko atambuka canke byafatiye muri iyo mitsi nsozabwenge ahandi ugasanga akunda gukwega kwega abantu akoresheje ibihimba by'umubiri nk'amaboko canke amaso abakarigwa n'imiyabaga cane cane abakobwa batarenze imyaka mirongo ibiri n'itanu ido n'ido ni muri ino bucanayandi y'amagara y'abantu na onera muco mu buto bwiwe umuntu arashobora kuba mu bintu byamubabaje ariko akagera aho abyibagira muganga Silver Sakubu yananose kuvura indwara zo mu mutwe asigura ko muri uko kwibagira biba byibitse ahantu bishobora rero kugaruka neza biciye mu ndoto cyane bikagaruka nabi ariyo baca bavuga ko umuntu yafashwe n'indwara ya hysteri ifatira mu mitsi insozabwenge impinduka ikabonekera ku mubiri ku bihimba by'umubiri ibyagiye biramushikira kiri mu bwana butoya umuntu yoba yaragize tutari twiza abo babana mu nzu utuntu twinshi bamugiriye rero namukiwa nabo utuntu twinshi usanga turabyutse rero hanyuma tukaza kwiserurira ku bihimba by'umubiri ibimenyetso rero uwo murwayi agira bifatira ku mubiri ni nko kumva nk'igihimba kanaka cy'umubiri kidakora neza nk'ukuboko muganga serivasi akubu asigura ko abantu bakunze kuvuga ko abantu bafite iyo ndwara bibaza ko muri uko kwegana baba bifuza kurangura amabanga y'abubatse ariko ngo siko biri umubiri buriya ugasanga rero ahanshi ncumva sishobora kuvaho sishobora kugendagenda bakoresha ibyo bihimba by'umubiri nyine araba ingene akoresha amaboko ingene akoresha umubiri wiwe umenga ni wa muntu agomba gukwega kwega abahungu umuhungu nawe nyene uko nyene ati mu nyifato yiwe ukabona muri bya bihimba ukamenga ni we agomba gukwega abakobwa mugabo siko biba bimeze ibyo byo kuvuga ko bakwega kwega ni imvugo y'abatazi ibiba biriko birabera mu mubiri mu bya vyiyumviro byiwe ku muntu akomeye ibyo bihimba byirondoka niho usanga umuntu afise ngashuha cane gose mugabo wewe icugiye ku afise yo hysteri yo ngwara biba byahinduka uwo mubiri akoresha kugira umenga ariko arakwega kwega niwe usigaye warasubire ibihimba by’irondoka. nk'uko bya bihingwa by'irondoka biba byarahindutse ari igiti utana kimwe gihe cyumva imiyabaga ifite imyaka mirongo irindwi n'itanu na cyane cyane abakobwa akaba aribo bakunda gukarigwa n'iyo ndwara ifata ku bihimba by'umubiri w'umuntu hanyuma se umuntu uwo wese ni umuntu aba afise muri kamemere kiwe ni ukuvuga yuko ahungabana akunda gufata abantu batarakomantara mu buntu bwabo bigafata abantu bakiri bato batarenze imyaka mirongo irindwi n'itanu eh, kuko itanga gushyira mu bigero abantu baragira inkabuzo ziva mu mitsi zoza bwenge ziza kwerekana rero umuntu umuhungu agacika umuhungu